عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير عليكم السلام ورحمة الله وبركاته Al taknemmelighed tilhører Allah subhanahu wa ta'ala. Nu er sommerferien overstået, og menneskerne er gået tilbage. Dem, der har været hjemrejst, er vendt tilbage til deres egen red. Og dem, der har været ude, de er kommet hjem. Og alle er begyndt og startet i deres rutine. Og vi har også en rutine. Hensigten er, som inshallah og jeres, at gøre Allah tilfreds. At studere. Det mindste man kan være eller gøre, være med på en lytter. Fordi så kan man optjene den ajr for dem, som studerer Allahs din. Og desværre, som de I ved og jeg ved, der er mange, der finder undskyldninger for det ene og det andet. Specielt når det gælder undervisning. Men når det er noget andet, hygge, eller spisning, eller lignende, så finder folk ud af, hvordan de kan komme frem. Og sådan er vi mennesker. Men vi starter i dag med Riyad al-Salihin fortsættende, inshallah, og torsdag tafsir al-Quran, og så om søndagen kl. 1, den ene uge bliver med Mulakhas al-Fiqhi. Vi sender online, selvom brødrene er her, og så kommer den til at være med islamisk historie, som vi sender kun online. Så vi kommer til at køre tre gange om ugen. Bi'idnillahi ta'ala og med Allahs hjælp. Vi har nået frem til kapitel nummer 368. باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم Kapitel vedrørende advarsler med at udføre med det, som Allah har bedt os om at holde os væk fra, eller hans profet har også bedt os om at holde os væk fra. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Nur, vers nummer 63, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَلْيَحْذَرُ Man skal passe på til dem, som går i modsætning, hvad Allah beder dem om at gøre. Det vil sige dem, som går imod Allahs ordre. An tusibahum fitna. At de bliver ramt af fitna. Og hvad er fitna? Fitna kan betyde en prøvelse. Og fitna kan også betyde, at Allah tester dem. Og fitna kan være, at Allah rammer dem med en katastrofe. Og yusibahum adabun alim. Eller de bliver ramt af en hård straf. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ Hvordan kan det være, at Allah siger til os, at vi skal passe på med at gå i modsætning, hvad han beder os om. Fordi Allah vil lære os til at være på den rette spor. Og ikke skifte kurs, desværre. Vi lever i en tid, hvor befolkningen har skiftet mange kurs og har skiftet mange holdninger og har skiftet mange retninger kun for at gøre andre tilfredse end Allah den Almægtige. Og det kan man se. Man kan se det på det, man kalder sulukiyat muslim Hvordan muslimerne udfører handlinger hvordan muslimerne antræer, hvordan muslimerne udfører tingene. Derfor Allah subhanahu wa ta'ala advarer. Og vi har en historie bag os, som mange af jer læser i Koran eller i Sunnah, angående de tidligere nationer. hva Allah har gjort for den, og hva Allah har advaret dem, og hvordan har Allah straffet dem. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat Al-Imran, vers nummer 30, وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ Allah advarer om, det vil sige Allah vil skræmme jer, at han vil straffe jer med hans hårdhed i straf. Hvordan? At frygte ham, så du ikke falder under den straffelse, som Allah vil sætte på dig. Allah subhanahu wa ta'ala vil advare mennesker at komme under Allahs had. Fordi at være hadet af Allah så er du forkastet fra Allahs rahmah, barmhjertighed. I surat al-Buruj, vers nummer 12, Allah siger, Inna batsha rabbika la shadid. Inna batsha rabbika la shadid. Allah subhanahu wa ta'ala, når han straffer befolkningen, han straffer folk hårdt. Hvorfor? Hvorfor straffer Allah folk hårdt? Ved I det? Nu stiller jeg bare et spørgsmål, så jeg kan være med. Hvorfor vil Allah straffe folk hårdt? Skal Allah ikke danne rahma omkring folk? Der har været meget rahma omkring folk. Men når befolkningen har gjort alt muligt, ja selvfølgelig Allah er retfærdig. Når folk har forladt og har gjort sig til at ikke være fortjent, at Allahs rahma vil være til stede, så vil Allah subhanahu wa ta'ala straffe dem herefter. Desværre, menneskerne falder fra den ene grøft til den anden. Men så længe man kommer tilbage til at få succes i din, så er det super. Men hvis man falder i grøften, og man ikke kan komme op, så er det svært. Allah siger i surat Hud, salam, vers nummer 102, وَكَذَلِكَ أَخْضُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ Inna akhadahu alimun shadid. Heraf, når Allah subhanahu wa ta'ala, han straffer en by. Wahia zalima. Hvor den her by er zalima. Al-zulm al-shirk. For at rense dem fra deres sønder, for test advarten, for større og hård. Præcis. Præcis og kontant. Flot. Når den her by har forladt Allah, har forladt Allahs din, har forladt Allahs lov, har forladt alt de principper, som Allah har sat menneskerne på, så siger Allah, إن أخذه أليم شديد Når Allah subhanahu wa ta'ala han straffer, han tager, så er han hård, alim. Man kan mærke det. Shadid, hårdt. Hvorfor nævner vi disse ayat vedrørende advarsler? For at forhindre folk. For at advare folk. For at præcisere, at dette kan være et svar til enhver sam vilja at gøre Allah utilfreds. Første hadisen i kapitlen وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يغار وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم سير at Allah subhanahu wa ta'ala er shalu. Og hans jalousi er, når et menneske udfører haram handling. Allah. Først, så skal vi lige definere, hvad betyder shalu? Jarar. Hvis jeg spørger jer mennesker, hvad betyder jalousi for jer? Når jeg spørger dig, og dig, og dig, og dig. Hvad betyder jalousi for jer? Når jeg skal definere et ord, så skal jeg kunne forstå det. Hvad betyder jalousi, jamen shair? Ah. Betyder det bare at være jaloux? Eller at være i irritabel? At mærke noget indvendigt, som er skrigende. Hvad betyder jalousi? Et spørgsmål. Som kræver, at vi som menneskerne forstår, hvordan er definitionerne for ordet. Hvis jeg siger, Hassan han er jaloux, det betyder, at han er beskyttende. Han er en form, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Han vil være en beskyttende type over for sin maharim, sine kvindelige og sin mandlige. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, han sagde, Ata'jabuna min ghayrati Sa'd. والله إني لأغير من سعد وإن الله يغار الله أكبر Er I spekulerende over, at Sa'd han er jaloux? Jeg er mere jaloux end Sa'd. Og Allah er mere jaloux end os. Ja Allah. Hvorfor? Når Allah subhanahu wa ta'ala beder os om at udføre hans handlinger, og vi vender hans ryg til ham. Og vi siger, oh Allah, vi vil gerne rette os. Og alligevel gør vi det ikke. Her, og Muhammad sallallahu når han siger, Inna Allah ta'ala yaghar. Allah subhanahu wa ta'ala, han har jalousi. Hvorfor? Og så siger han per definition, hvad betyder jalousi i den hadith? وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه Og Allahs jalousi er, når et vedkommende udfører, hvad Allah har bedt ham om at holde sig væk fra. Det vil sige at udføre al-haram. Og vi snakker om al-haram. Vi snakker ikke om noget, som er ekstremistisk af handling. Vi snakker al-haram. Kan I følge mig? Derfor er det vigtigt for os, at vi passer på, hvad vi udfører af handlinger. Og vi skal blive Allah og gøre Allah tilfreds med os. Må Allah subhanahu wa ta'ala gøre, at Allah bliver tilfreds med os alle sammen. Kapitel nummer 369 باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيا عنه Kapitel vedrørende de man siger og de man gør man irtakaba manhiyan anhu som han udfører hvad han blev bedt om at holde sig væk fra Desværre der er mange mennesker der snakker om al-halal og udfører al-haram advarer om al-haram og handler i henhold til det Læg mærke til i surat Fussila, vers nummer 36. Allah siger, وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ Når du bliver ramt af nazr. طيب, hvad betyder nazr? Det betyder waswasa, الشيطان ulför وسوسة الشيطان kaster ind i dit hjerte, at du skal udføre det og gør det her handling til at være modtagelig. Læg mærke til, hvad Allah siger til dig. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغ Når du kan mærke, at shaitan har lavet waswasa til dig, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ Hvad skal du sige? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Tayyip. Hvad betyder det? Det betyder, at du søger tilflugt fra shaitan. Du søger tilflugt til Allah fra shaitan. Og du beder Allah om at beskytte dig fra den shaitan. I surat Al-A'raf, vers nummer 201, Allah siger, إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان til dem som er gudfrygtige når det bliver ramt det vil sige berørt طائف من الشيطان hvad betyder طائف det betyder en shaitan der er i bevægelse og det betyder berørelse af udvendigt og vi har shayatin som blev kaldt tawafin rejsende, flyvende, bevægende rundt omkring. Det betyder, at det ikke er den shaitan, som du har ind i dig, men en ekstern. Det er en ekstern member, det er en ekstern medlem. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان Når dem, som er gudfrygtige, bliver berørt af en ekstern shaitan, læg mærke til, hvad Allah siger, تذكروا فإذا هم مبصرون så blev de ihugkommet af Allah. Hvad så? فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ Hvad er det, der skete? Det der skete, at de blev berørt, så har de hukom Allah, og her blev de synlige for den, at de skulle have gjort. Det, der er forhindrende for shaitan, er zikrullah. At I hukom Allah altid. Læg mærke til i surat al-Imran, vers nummer 135-36. Lyt. Lyt med dit hjerte. Lyt med dine ører. Lyt, at du føler ayat som noget, som berører dit hjerte. Mange mennesker, når de lytter til Koran, når de lytter til ahadis, det er som om, at Rasulullah, alhamdulillah, mashallah, Muhammad, Allah. La. Det der er ikke en berøring. Det man kalder på arabisk, al-ahasisa ma'al kalam. Hvad betyder al-ihsas ma'al kalam? Al-ihsas, det betyder, at du har en føling at du kan føle disse ord, at du kan mærke indholdet, at du kan have den fuldkommende føling med det, der blev sagt, det er det, der blev nævnt for dig, så du kan praktisere det. Kan I følge mig? Eller snakker jeg forbi? Kan I følge mig, Mashaykh? Inshallah. طيب. Allah siger, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً til dem, som udfører fahisha. Hvad betyder fahisha? Det er en stor sød, zina, stjæl, whatever, alt det er fahisha. طيب. والذين إذا فعلوا فاحشة til dem, som har udført et stort sød. أو ظلموا أنفسهم eller de har undertrykt sig selv. طيب. ذكروا الله så har de på ihåkom Allah فاستغفروا لذنوبهم så har de bedt om tilgivelse for deres tidligere nævnte synder. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ Læg mærke til, hvad Allah siger herefter. Hvem er det, der tilgiver synderne andet end Allah? ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون De, de insisterer ikke på at udføre den hændelse af handling, som de har gjort tidligere. Ulaika jazauhum maghfiratum min rabbihim. De her folk, de vil få en tilgivelse. Og ikke nok om det, at Allah vil give den belønning. Det er derfor Allah siger, Ulaika jaza'uhum. Al-jaza' Hvad jaza? Belønning. Maghfiratun min rabbihim. Tilgivs af deres skaber. طيب. وجنات عدن وجنات تجري من تحتها الانهار ikke nok med tilgivelse så får de også haver hvor flyderne hvor selve floder løber ned under den. Tayyib. Khalidina fiha. De er der for evigt. Tayyib. Wa ni'ma ajrul amilin. fortjent af handlinger, som de har taget. Læg mærke til her. Vi har med mennesker, som har lavet fahisha, og de har dannet volum på sig selv. De har lavet istighfar til Allah om at tilgive deres hændelser. Allah tilgiver den. De anker den handling, de har foretaget sig tidligt. De vil ikke vende tilbage til den handling. De betænker sig for tilgivelse. Tayyip, Allah siger, Allah vil belønne dem. Hvilket? Madfør, tilgivelse. Jannat, haver, hvor flyderne løber ned under den. De er der inden for evigt. Og det er de bedste belønning, som Allah kan gøre for dem. Allah siger i surat al-Nur, vers nummer 31, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Allah وَتُوبُوا Vend tilbage til hvem? Til Allah. Tubu det betyder I skal forskynde jer til at udføre tauba Læg mærke til hvad Allah siger وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون Tubu, forskynd jer til at udføre tauba, tilgivelse. Til hvem? Til Allah. Hvem er det sammen? Hvorfor? Allah siger, mu'minun. Jeg tror lidt på mig, så bed mig om tawba, så skal jeg nok give jer succes. La'allakum tuflihun, så I kan få succes. Det betyder hvad? Det betyder, at døren til tawba er altid åben. Læg mærke til, hvad jeg siger. Døren til tawba er altid åben. Første hadith i den kapitel. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق محمد لا أصنون nogle وهنسية hvor han på andet end Allah. Og de der to statuer, som var i Quraysh, som, som var i Mekka, som øh, Quraysh befolkning tilbød, den blev kaldt Allat wal-Uzza. Øh, så sagde han, sallallahu alaihi wasallam, dem som sværger på det her, det eneste de skal sige, de skal sige, La ilaha illallah. Et spørgsmål til jer. Hvorfor skal et menneske sige La ilaha illallah, efter han er sværet på de her to guder? Ha? Hvorfor? Ved I hvorfor? Hmm. I ved det ikke. Så skriv nej, jeg ved det ikke. <laughs> Fordi det er shirk. Og når man siger, La ilaha illallah, de retablerer din iman. Korrekt. Fordi når du siger, La ilaha illallah, er en retablering af din iman. Men hvad så, når det drejer sig om, når du siger til din ven, kom, lad os nu gamble sammen. Så siger Muhammad, når du gambler, eller siger til din ven, kom lad os nu gamble, så siger han, tasadda, giv sadaqa. På den måde, så opfører du på den måde, at du holder dig væk fra gambling, som er haram. Og det er, at på den måde, så straffer du også dig selv, at du var ved at udføre en hændelse, som er haram, og så optjener du en hasana stedet for. øh, vi har nået frem til kitab eller bab al-manthurat wal-milh eller al-mulh 370 Al-Manthurat, det betyder de som er, øh, man kan kalde det al-ahadis, det vil sige de ahadis, som har ikke noget specifik kapiteldeling. Wal-mulh ma yusta'adab min al-hadis. Og det er al-mulh, Det er det, som er smukt i hadisen. Og den her kapitel, der er mange af hadis. Og vi starter i den der hadis, hvor vi kommer til at tale om øh, Al-Masih al al-Dajjal. Og den første hadis, den er faktisk på omkring to sider. Så I skal være tålmodige, og jeg tager den ligesom og oversætter den, ikke bogstaveligt, men overordnet. Første hadis, عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال ذكر رسول الله الدجال ذات غذا نواس sagde, محمد صلى الله عليه وسلم en dag, hvor han نونت noget عن الدجال فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل Han har talt om den, så vi troede, at selve Dajjal er nær. فَلَمَّا رُحْنَا إِلَيْهِ عَرَفَ ذَلِكَ فِينَا Da vi gik fra ham og kom tilbage, så kan han se på vores ansigter, at der var noget galt med hensyn til at nævne Dajjal. Frygt. Er det ikke rigtigt? Er det ikke rigtigt? Frygt. فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ Han sagde, hvad er der galt? قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل فقال غير الدجال أخوفني عليكم Så sagde jeg, så har det nævnt for ham, og profeten af Allah, du har nævnt Dajjal før, hvor du har løftet ham og talt om ham, så vi troede han var nær. Så sagde han, det er ikke frygten af Dajjal, يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. Hvis han kommer nu, så skal jeg nok stoppe ham. Eller det er mig, der fronter ham. وإن يخرج ولست فيكم فأمروا حجيج نفس فالمرء حجيج نفسه Og hvis han kommer, jeg ikke er der, så hver individ står for sine handlinger. Wallahu khalifati ala kulli muslim. Og jeg har efterladt jer til Allah som er beskyttende for jer. Han definerer nu, hvem han er. Innahu shab Qatab. Han er en mand. Og Qatab, det er ligesom man kan sige, øh, hvordan skal jeg forklare det? På dansk, Innahu shabun qatab Altså nogen siger noget med hans, hvordan hans hår kommer til at være. Og nogen mener noget andet. Så det er ligesom svært at sætte ligesom definitioner på, hvad der menes med selve ordet qatar. Aynuhu tafia. Hans øje er slukket, det vil sige, den er væk, han kan ikke se på den. Ka'anni ushabbihuhu bi'abdil uzzati bin qatn. Hvis jeg skal ligesom beskrive det for jer for en I kender, Så er det ligesom ham der, uh, Abdel Uzza ibn Qutn, han døde i Jahiliya, ham der som kafir. Men sammenligning er, at han er i lignende definition. Han kommer, eller han er ligesom i hans uh, udseende, næsten. فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف ham som møder ham, så skal han læse starten af surat al-Kahf. Det vil sige, at nogle ulema siger de første 10 ayat af surat al-Kahf. Innahu kharijun khillatun bayna Sham wal Iraq. Hans opstandelse vil være mellem Sham, det betyder øh, Syria, Filistin, Jordan og Libanon og den der, og Irak. Og det er, det er ligesom tæt. Der er ikke så langt, hvis du kigger mellem Sham og Irak. فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا Han vil denne skade til højre og til venstre, så skal folket bare holde fast i det, de tror. قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض Hvor lang tid blev قال أربعون يوما يوم كسنة هم blir i 40 dage. يوم كسنة en dag ligesom et år. ويوم كشهر وإن دينه ligesom en måned. ويوم كجمعة وإن dag ligesom en uge. وسائر أيامه كأيامكم resten hans dage kommer til at være ligesom jeres dag. قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. De sagde, o profeten Allah, فذلك اليوم الذي كسنه Den dag, som er ligesom et år. Det er krøllet hår. Ja, men der er også en anden udtalelse. Nej, sandt. يا رسول الله فذلك اليوم الذي كالسنة Den der dag, som er ligesom et år. At takfina fihi salatu yawm Er det nok, vi laver salat ligesom for en dag? Qala la. Iqduru lahu qadra. Så skal I måle og sigte efter at udføre det på det rigtige tidspunkt. Fordi det er ligesom et år. Qulna ya Rasulullah, wa ma isra'ahu fil ard? Hvordan er hans retning eller forskyndelse på jorden? Qala kal ghayf istadbarathu ar-rih. Ligesom al-ghayf istadbarathu ar-rih. Allahu Akbar. Og det er ligesom, han er ligesom vinden blæser. Og det er derfor definitionen her, at han er, han er hurtig. Fayati ala al-qawm fayad'uuhum. Han kommer til befolkning, så kalder han dem. Fayu'minuna bihi, så tror de på ham. Wayastajibuna lahu, og de adlyder ham. فيأمر السماء فتمطر هم بيهم لن أما كان مذنى سكمت مذنى والأرض فتنبت وهم بيهون أما كان معوقود سكمت معوقود فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كان الذرى وهي سبيل دي ستو إدن سلوشيون ودي هاف بفولكنين vil stå til, at Allah vil lade den se tingene, som det er. At Allah har givet ham nogle af tingene, eller lavet nogle af tingene ske. وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعًا Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Og selve, det man kalder, at selve duru' vil, vil ligesom flyde, og duru' det er selve... Øh, Allahum salli ala Muhammad, det, det der kommer ud af laban, øh, hvad hedder det, mælken, som kommer ud af, af dyrene. Øh, وأمده خواصر ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون مملحين Så kommer han og kalder nogle folk, hvor de ligesom svarer ham tilbage, at de ikke er interesseret. فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ Da han kommer til nogle befolkning med henblik på at svare ham til det, han kalder til, så svarer det ham tilbage, at de ikke er interesseret. فَيُصْبِحُونَ مُمْلِحِينَ De er ligesom øh, forsvindende døde. لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْء مِنْ أَمْوَالِهِمْ De har intet ved deres hænder. وَيَمُرُّ بِالْخُرْبَةِ Han kommer til et sted, som intet lever i den. فَيَقُولُ لَهَا أَخْرِجِي كُنُوزَكِ Så beder den om, at den skal komme op med alt, hvad den har inde i sig selv. Guld, smykker, whatever. فتتبعه كنوزها كعياسب النخل den kommer til at fylde ham ligesom øh, dadetræernes blade vil fylde et menneske ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا så kalder han på en mand foran folk som er virkelig fyldig fyr فيضربه بالسيف han slår ham op i hovedet med et svær for at dele ham op i to فيقطعه جزلتين رمية الغرض han deler ham op i to sektioner ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه بالضحك Så begynder han at, efter det siger han til ham, kom til mig, så begynder han at samle sig og går imod ham smilende. Allahu Akbar. ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه بالضحك فبينما هو كذلك إذ بعث الله تعالى المسيح بمريم Og heraf, så kalder Muhammad, så siger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, så siger han mens han gør den her, så sender Allah Isa alaihi salatu wassalam. فينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين Han sender ham til Dimashq i de bestemte sted. واضعا كفيه على أجنحة ملكين Han sender er festet fast på to englers vinger. إذا طأطأ رأسه قطر Hvis han bukker sig, så kommer der drøb af vand. وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُ Og hvis han løfter sit hoved, så begynder det her vand til at løbe, ligesom lulu, ligesom, øh, ikke diamant, perler, ligesom perler. فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِحَ نَفْسِهِ إِلَّا مَا ona Allah sender Isa, så et hvert kafir, som finder sig selv til at være kafir, vil dø. وَنَفْسُهُ يَنْتَهِ إِلَى حَيْثُ يَنْتَهِ طَرْفُهُ Og her i den der hadis nævner han ikke, at der sker den der krig mellem Isa a.s. og Masih al-Dajjal, men historien siger, at den bliver afsluttet. فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكُهُ بِبَابِ لُدٍ فَيَقْتُلُهُ Og her mødes Isa imod den falske messias i et sted, der hedder Babulud i Filistin. Og hvor han dræber ham. Thumma ya'ti Isa صَلَّى عَلَيْهِ سَلَّمَ قَوْمًا قَدْ عَسَمَهُمُ Så kommer Isa til befolkning, som Allah har beskyttet dem imod Isa, Isa al-Dajjal. Fayamsahu an wujuhihim. Han stryger på deres ansigter. وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ Og han fortæller dem om deres placering i Jannah. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله تعالى إلى عيسى وهي سي الله في العيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم Jeg har taget nogle af min befolkning, ingen skal bekrige den. فحرز عبادي إلى الطور, tag imod min befolkning til Tur. ويبعث الله يأجوج ومأجوج هي بلمستا إلى كما يأجوج ومأجوج أود وهم من كل حدب ينسلون وهي كما لفعلستا ويأجوج ومأجوج بها بفلكني وبقى أرهم تأمين تأمينسك صنع أو أدغيون من فيمر أولهم على بحيرة طبرية starten af den her فبي طبرية de De drikker af den, og sidste gruppen siger, her var der vand. De vil sige, de drikker helt fra Baraya-gruppen, og det er i Falastin. لقد كان بهذه مرة ما وديسية هذا ذن هي أو ويحصر نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه عيسى عليه السلام وهنس ذنة تبلي هولت باي حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مئة دينار لأحدكم اليوم hvor for en af dem at selve hovedet af tyr er bedre for dem end 100 dinar og det er mange penge فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه رضي الله إلى الله Her begynder de at lave dua til Allah hvor Allah فيرسل الله تعالى عليهم النغف في رقابهم og her sender, sender Allah orme som kommer og blomster ud af deres halv og begynder at spise af de her Ya'juj og Ma'juj. فيصبحون فرس كموت نفس واحدة og du døde øjeblikkeligt. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه رضي الله Her kommer Isa uh, og hans discipler, eller hans venner, det vil sige dem, uh, som har været med på jorden. فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه رضي الله عنهم إلى الله og da de kom og prøvede at se, så kunne de ikke være der på grund af den stang. Og de er overflydet af kroppet af de her er på jorden. Så laver de dua til Allah. فيرسل الله تعالى طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله så sender Allah fugle som bærer dem og smider dem der hvor Allah ønsker ثم يرسل الله عز وجل مطرا لا يكن منه بيت مدرا ولا وبرا Og så sender Allah subhanahu wa ta'ala vand, et hvert hjørne bliver fyldt, for at rense jorden, for jeg al-ardu biha, hatta jeg trukker her kazalaka, Så den bliver ren og glat. yuqalu يُقَالُ ard Så siger Allah til jorden, أَنْبِتِي ثَمَرَتِكَ Så siger Allah til jorden, kom af med din afgrøde. وَرُدِّي barakatik. Gør ligesom du er blevet bedt om at være velsignet. فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة فيستظلون بقحافها En gruppe spiser af granatæble, hvor de bruger skallen af granatæble som en shell, øh, hvad hedder det, shelter, hvad hedder det, som skyggebeskyttende, for som skygger. Altså en granatæble kommer til at være så stor, at de bruger selve skallen til at lægge i lag. Allahu akbar. الله أكبر الله أكبر ويبارك في في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل الله بالفلسين داس مل وبلان دم ديونة صمم بوات تأسبيس Så siger han, حتى إن اللقحة من الإبل إن إن ديل آ كميل لتكفي الفئام من الناس. Det er nok til hele gruppe af befolkning. وَاللَّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرْ لَتَكْفِي الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاس Og en del af, af hvad hedder det, bakar, køer eller kvæg, det er nok til qabila, til en hel stamme. وَاللَّقْحَةَ مِنَ الْغَنَمْ لَتَكْفِي الفخذ مِنَ النَّاسِ Og en del af øh, ghanam, lam, det er nok til en øh, afstamning af en stamme til befolkningen. فبينما هم كذلك من استياسن در إذ بعث الله تعالى ريحا طيبة من استيسر النور وريحا سبل الله سنة ريحا طيبا سمك دفت فتأخذهم تحت أباطهم فتقبض روح كل سبل ليسم بفيسة أنا داس فينغا ليسم أنا داس عامة سبل فيان شن أدي تخونه sjælene af hvert muslim, وَيَبْقَ شِرَارُ النَّاسِ Så bliver der det værste af befolkningen, altså kuffar. يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمُ Så vil de være ligesom dyr, bevægende, angribende mod hinanden. فَعَلَيْهِمْ تُقَامُ السَّاعَ Her bliver der den afsluttende moment, hvor Allah fjerner al-mu'minin og muslimin, og så vil Allah retablere jorden, være fjernet, hvor Allah flår deres hjerter og lad dem dø, og her kommer dommedagen til at være bi'idnillahi ta'ala. Læg mærke til, at hadisen er lang. <laughs> og, og der kommer en anden hadis, som vi tager næste gang. Der er mange af hadis, der snakker om det. Jeg kommer på et tidspunkt, hvor jeg, hvor jeg kommer til at fortælle Masih al-Dajjal, men her ligesom I har fået en smagsprøve på en af hadisen om det, bi'idnillahi ta'ala, hvor næste gang vi tager det næste og næste, og så kommer jeg til at tale om al-hadith øh, om al-masih al-dajjal, ligesom for at runde af med jer, inden jeg går videre med de næste øh, ligesom emner på den her kapitel. Jeg kan se, at tiden er fløj, mashallah. Må Allah belønne jer det bedste, bi'idnillahi ta'ala. Har I nogle spørgsmål? Jeg regner med, jeg sætter øh, tiden an nu hvor jeg laver undervisning til 45, og resten, hvis der er nogen af jer, der har nogle spørgsmål, så tager vi det. Barakallahu fikum, og jazakum Allah al-khair, og må Allah belønne mig og belønne jer, og enhver muslim al-jannah, bi ta'ala. Værsgo, hvis der er nogen af jer, der har nogle spørgsmål, tfaddal.